Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև երկխոսության անհրաժեշտությունն առաջացել է այն ժամանակ, երբ Արցախի խնդիրը դուրս է մնացել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համատեքստից, կարծում է քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցն ու հավելում. Չպետք է մոռանալ, որ այսօր Հայաստանը գործ ունի մրցակցային հարթակների հետ՝ մի կողմից Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության, մյուս կողմից Ռուսաստանի ջանքերի միջև, որոնք կարող են որոշակի խնդիրներ առաջացնել, որովհետև երբեմն ոչ այնքան խնդրի կարգավորմամբ են զբաղվում, որքան մեկը մյուսի նախաձեռնություն գործողությունները տորպեդահարելով, բայց միևնույն ժամանակ միջնորդական նախաձեռնությունները գոնե առայժմ դրական են գնահատում բոլոր կողմերին։ Ինչ վերաբերվում է Ղարաբաղի խնդրին, իհարկե այստեղ ինչքան էլ միացյալ նահանգները կամ Եվրամիությունը ջանքեր գործադրեն, ամենամեծը մնում է Ռուսաստանի Դաշնության դերակատարությունը, որտեղ գետնի վրա չմոռանանք, որ Արցախում գործում են հենց նրանց խաղապահ ուժերը։ Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև երկխոսության թեման երեք քննարկվել է նաև Բլինքեն-Փաշինյան հերախոսազրույցի ընթացքում։ Սուրեն Սուրենյանցի խոսքով սա դիվանագիտական հնարավորություն է, որը պետք է ճիշտ օգտագործել, քանի որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից բացի գոյություն ունի նաև ռուս-ուկրաինականը, եւ այսօր մեզ համար պատուհան բացող պետությունները վաղը կարող են ողջ ռեսուրսները կենտրոնացնել այդ ուղությամբ, Հայաստանին մենակ թողնելով Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ։ Մենք ոչ թե պետք է ժամանակ ձգձգենք, այլ հնարավորինս արագ գնանք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, որտեղ նման ակտիվ միջնորդական ջանքեր այլևս կարող են չլինել, քանի պատուհանը կա, որ տարբեր միջնորդների Ռուսաստանից սկսած Միացյալ Նահանգներով վերջացրած ջանքեր դեր կան գնանք հարաբերությունների կարգավորմանը, որտեղ վաղը կարող է նման պատահություն չստեղծվել, Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան ձևաչափից բացի ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը քննարկվում է նաև այլ ձևաչափերում՝ բրյուսելյան-ամերիկյան հարթակներում։ Երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ Ֆրանսիայի Սենատում քննարկվելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման ու այդ ճանաչումը բանակցությունների համար որպես գործիք օգտագործելու հարցը կայուն խաղաղության հասնելու նպատակով։ Ինչպես են ազդում այդ անդրադարձներն Արցախյան հիմնախնդրին՝ օգնում թե վնասում են։ Չնայած տարբեր հարթակների միջև առկա մրցակցության Ռուսաստանն այն դեռևս ռիսկեր չի առաջացրել, բայց քաղաքագետը մտահոգություն ունի։ Գլոբալ զարգացմանը զուգընթաց այդ հարթակների մրցակցությունը կարող է նոր խնդիրներ առաջացնել։ Հակամարտությունների կարգավորմանը որպես կանոն օգնում է միջազգային կոնսոլիդացված ջանքերը այս պարագայում մենք դա չենք տեսնում եւ մի շարք խնդիրներ եւ ռիսկեր առաջանում են հենց դրանից որտեղ մի բան որ բխում է Ռուսաստանի շահերից հակադրում է Միացյալ Նահանգների շահերին եւ հակառակը Արցախը բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստ է Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսությանը։ Ադրբեջանն էլ ասում է, որ չկա Ղարաբաղ ու Ղարաբաղի հարց, հետևաբար ինչպես պետք է բանակցեն ու ինչի մասին։ Ագրեսորին զսպող գերտերությունները հասցեական հայտարարությամբ հիշեցնում են Արցախի ու այստեղ ապրող հայերի անվտանգության կարևորության մասին, ասում է զրուցակիցս, բայց այն ուժ կունենա, եթե գրառումից ու հայտարարությունից վերաճի հստակ գործողության։ Նրա խոսքով Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև երկխոսության մեխանիզմները պետք պետք է հստակեցվեն, լինի դա հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը, թե այլ։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։